Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ավանդության համաձայն վանքի Սպիտակ խաչ անվանումը կապվում է Սուրբ Գրիգորիսի լանջական բյուրեղյա խաչի հետ։ Նահատակությունից հետո նրա հայրապետական գավազանը եւ բյուրեղյա խաչը սկզբնապես պահվում էին Ամարասում, որտեղ ամփոփված էին նրա նշխարները։ Ամարասի ամայանալուց հետո այս սրբությունները տեղափոխվել են Գճավանք, իսկ Բյուրեղիա Սպիտակ խաչը Հադրութի մոտ գտնվող վանքը, որից էլ այն ստացել է Սպիտակ խաչ անվանումը։ Ըստ Սարգիս Ջալալյանցի պատիվ այս խաչի այստեղ կառուցվել է եկեղեցի, այն դարձրել են եպիսկոպոսանիստ եւ ինքնուրույն թեմ հատկացրել եւ որ այն դարձել էր ուխտատեղի բազում հայ ուխտավորների համար։ Գյուղն էլ իր անունը Վանք ստացել է Սպիտակ խաչվանքից։ Վանքի հիմնադրման ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Ամենավաղ արձանագրությունը թվագրվում է 14-րդ դարով, ավելի կոնկրետ 1333 թվականով։ Արձանագրությունը պահպանվել է եկեղեցու ներսում հյուսիսային կամարի խաչքարի տակ թվագրված 1333-ին։ Իդեպ վանքն ու շրջակայքը հարուստ են արձանագրություններով, եւ այդ արձանագրությունների մեջ խոսվում է վանքի հետագա վերանորոգումների մասին։ Եկեղեցի միանավ թաղակապ սրահ է, որին արևմուտքից միանում է ուղանկյուն գավիթը։ Ընդ որում գավիթն ու եկեղեցին իրարից բաժանված չեն։ Ունի մեկ մուտք, որը բացվում է արևմուտքից։ Արկա են երկու փոքր պատոհաններ արևմտյան եւ հյուսիսային կողմերում։ Արևմտյան պատոհանի քարի վրա նույնպես պահպանվել է արձանագրություն։ Եկեղեցու տանիքին տեղադրված է 6 սյուներից բաղկացած բրգաձև ծածկով զանգակատուն ռոտոնդան, որի մասին շինարարական արձանագրությունը պահպանվել է եկեղեցու մուտքի հարավահայաց կողին։ Եկեղեցուց հարավ-արևելք հյուրատունն է, մուտքի բարավորին պահպանված արձանագրությամբ։ Հյուրատան կողքին էլ պահպանվել են երկու վիմափոր խցեր։ Եկեղեցու շրջակայքում կան բազմաթիվ տապանակարեր պահպանված արձանագրություններով, որոնցից կարելի է ենթադրել, որ վանքը եղել է եպիսկոպոսանից, քանի որ այդտեղ թաղված են նաև եպիսկոպոսների աճուններ։ Արցախի Որմնափակ խաչքայրից մեկը գտնվում է հենց այստեղ։ Այս կոթողը կրում է 1346 թվականը եւ ունի 290 սանտիմետր լայնություն, 230 սանտիմետր հաստություն, շուրջ 4 մետր բարձրություն։ Կոթողը կերտված է հասարակ, սրբատաշ, դեղնասպիտակավուն քարերով։ Նրա արևմտյան ճակատում պատի մեջ ագուցված մեկ գեղաքանդակ խաչքար է։ Ծածկն իրականացված է երկթեք տարբերակով։ Վերջին պատերազմից հետո օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից։